Die hele volk Israël het in die eerste maand in die Sinwoestijn aangekom en toe bij Kades oorgeblij. Miriam is daar oorlede en is ook daar begrawe, 2 tot 3. Omdat die volk geen drinkwater gehad het nie, het hulle saam teen Mooses en Aaron risie gemaakt en gesê, as ons maar liever ook omgekom het toe ons volksgenote dier die Heere om die lewe gebring is. Waarom het jullie die volk van die Heere naar jullie woestijn toegebring, dat ons in ons vier hier moet sterven. Waarom het jullie ons uit Egypte laat optrek en ons naar hierdie ellendige plek toegebring? Hierdie plek deeg niet vir graan of vye, vir wingerde of granate nie, en daar is geen drinkwater nie. Mooses en Aaron het weggedraai van die volk af, en toe hulle by die ingang van die tent van ontmoeting kom, het hulle op hulle knieën geval terwijl die machtige teenwoordigheid van die Heere vir hulle sigbaar word. Die Heere sê toe vir Mooses, Vat Aaron se kere en roep jy en jou broer Aaron die volk by mekaar. Julle moet dan in hulle teenwoordigheid met die rots praat, en daar sal water uitkom. Je moet vir hulle water uit die rots laat kom, zodat die volk en hulle vee kan drink. Mooses het toe die kere wat in die tabernakel was, gevat soos die Heere ombeveel het, en hy en Aaron het die volk bij die rots laat by mekaar kom. Mooses het vir hulle gesê, Luister, jelle wat jelle teen die Heere verset. Luister, moet ons vir jelle water uit hierdie rots laat kom. Toe lig Mooses sy hand op en is land die rots twee keer met die kierie. Daar het baie water uitgekom, en die volk en hulle vee het gedrink. Maar toe sê die Heere vir Mooses en Aaron, omdat jelle my nie erken het en my, die Heilige, nie voor die Israëlieten gehoorzaam was nie, zal jelle hierdie volk nie inlei in die land wat ek aan hulle gee nie dat dit gebeur bij die Meriba waters waar die Israëlieten met die Heere Risie gemaakt het, en waar hij om als die Heilige aan hulle bekend gemaakt het. Mooses het boodskappers van Kades af naar die koning van Edom toegestuur met die versoek, so sê broer Israël, je is bewust van al die problemen waarmee ons te kampen gehad het. Ons voorvaders het naar Egypte toegetrek en daar het ons baie lang geblei. Die Egyptenaars het ons voorvaders in vir ons sleg behandel. Ons het na die Heere om hulp geroep en hy het ons gebed verhoor, een engel gestuur en ons uit Egypte laat trek. Ons is nou in Kades, een stad aan die grens van uw gebied. Laat ons toe om dier die land te trek. Ons zal niet dier die lande of die wingerde trek nie en ons zal ook niet water uit die bitte drink nie. Ons zal op die koningspad bly en niet links of rechts afdraai totdat ons dier die gebied is nie. Die koning van Edom het echter geantwoord, Je mag niet dier mijn gebied trek nie, vandaan trek ik jou met die zwaard tegemoet. Die Israëlite het weer vir hom laat weet, ons zal op je groot pad blij, en als ons, ons in ons vier, van uw water drink, zal ons daarvoor betaal. Ons zal net te voet dier trek, verder niks nie. Die koning van Edom het laat weet, je mag niet dier trek nie. Die Edomite het toe met de groot, machtige leer in die Israëlite opgetrek. So het Edom geweier om Israël door sy gebied te laat trek, en Israël moest van Edom af wegdraai. Die hele volk Israël het van Kades af versit en by Oerberg aangekom. By Oerberg, vlak bij de grens van Edom, het die Heere vir Mooses en Aaron gesê, die tijd het gekom dat Aaron moet sterf. Hij zal niet in die land komen wat ik aan die Israëlieten gee nie, omdat jylle twee jylle verset het teen my bevel by die Meribah waters vat vir Aaron en sy sien Eleazar saam en gaan na oorberg toe. Daar moet jy Aaron sy kleren uittrek en dit vir sy sien Eleazar aantrek. Aaron zal daar sterven. Mooses het gedoen wat die Heere beveel het, voor die oe van die hele volk het hulle oorberg uitgekeem. Daar het Mooses Aaron sy kleren uitgetrek en dit vir sy sien Eleazar aangetrek, en Aaron is daar op die top van die berg dood. Daarna het Mooses en Eleazar afgekom van die berg af. Toe die hele volk Israël verneem dat Aaron dood is, het hulle allemaal oor omgetreer, 30 dagen lang.